tiene ombligos, tiene mojitos, tiene tatuajes en los culitos, lo tiene todo. Que me dejen el verano, que se lleven los inviernos. Y es que el verano, y es que el verano lo tiene todo. Primavera, otoño, invierno. Y es que no. Primavera, otoño bueno que no, que me dejen el verano, que se lleven los inviernos. Y es que el verano, y es que el verano lo tiene todo. Andreuencs, andreuenques, molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o bé a través d'internet, a través de www.rtv.com guiomitgefm.com. Doncs tal i com us hem anat anunciant al llarg de la setmana, doncs avui tenim un programa especial que durarà una mica més del que és habitual i que eh, el que farà doncs, és eh, portar-vos a casa la cinquena mostra artística que realitza el Parc de les Aigües, aquí a la Trinitat Vella. Doncs es tracta d'aquesta cinquena mostra artística que ens oferirà doncs, arts plàstiques, audiovisuals, entre els quals doncs, cinema, televisió, ràdio, teatre, música, costura i hort. Tot això des d'ara mateix a les 12 fins a les 2 del migdia. Hem de dir que aquesta cinquena mostra artística és un projecte finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a càrrec del programa de l'IRPF i en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Doncs, si voleu més informació, us podeu adreçar a centroartesocial.org i nosaltres, doncs, d'aquí una estona, després d'escoltar aquests minuts musicals, el que farem serà ja connectar en directe amb aquesta, amb aquesta cinquena mostra artística, ja que tenim desplaçat fins allà doncs, el nostre company Rubén Domènech, que ens oferirà doncs, aquesta informació. Hem de dir que aquesta cinquena mostra artística és organitzada per la Fundació Trini Jove i que mm, doncs, hi col·labora l'Ajuntament de Barcelona del districte de Sant Andreu i el Govern d'Espanya, el Ministeri de Sanitat, Servicios Sociales i Igualtat. Doncs eh, això és el que tenim preparat per tots vosaltres a partir d'ara. També hi haurà teatre, doncs, música, arts plàstiques, a, eh, a l'hort, que ens explicaran doncs, eh, què és el que tenen allà plantat. Eh, també creació tèxtil, perquè hi haurà doncs, decorades unes mantes que ja ens explicaran com, com són. I tot això és el que us oferirem eh, a partir d'ara. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem ja amb la nostra connexió en directe amb el Rubén Domènech que està desplaçat fins allà. Doncs vinga, escoltem música. Música nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad. Ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón la felicidad. Me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad. Hoy hace cantar a mi corazón la felicidad. Me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás. Doncs tal com us dèiem, eh, està, està començant ja aquesta cinquena mostra artística que realitza la Casa de les Aigües i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre company en Rubén Domènech, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que s'està realitzant ara mateix aquí a la Casa de les Aigües. Doncs pues mira, això ha començat fa res, fa 5 minuts, i està entrant la gent. I de fet, mira, us, us podeu sentir el que diuen. Sí. Aviam, t'explico una mica, que està la cosa així que està entrant la gent, per la qual s'estan acabant de situar, per la qual per això no parlen ni res de moment. Va. Però bueno, el que hem vist és que la gent, clar, just la gent a l'entrada mm -hmm. té un hort, és un petit paler amb, que, que fan d'or i poden, i els regalen una, una semilla per poder-la plantar. Mm -hmm. una, una llavor, perdona. Molt bé. Llavors sí. aquesta llavor i clar, ara estan molt concentrats en això. A mesura que tu entres, està molt concentrats en això. I, i per això la cosa va més lenta. Uh -huh. És a dir, que a eh, totes les persones que avui entrin dintre de la Casa de les Aigües tindran l'oportunitat de, de tindre aquesta llavor i després plantar-la a casa seva. Sí, exacte. De fet, ara estan començant. Quan acabin de, posar, de posar sucanentres, posen primer la llavor, després, acte seguit, posen ficar un petit a una ràdio, petit, uh han d'explicar el seu somni, i ara estan fent una mica això. Ara, de moment, a l'entrada i això, però bueno, més endavant podem veure que hi ha horts, que com veu dit, posant fet moltes coses, però bueno, Què és el que diuen? Ara explicaran el tema de l'or, Ara explicaran el tema de l'or. Però explicarà el Gabriel, pobre, però clar, hi ha molta gent. Un segon, et torno a la connexió, parlem d'aquí un parell de minuts. D'acord, molt bé. Doncs, doncs aquí un parell de minuts truquem. Molt bé, doncs nosaltres que el que fem ara mateix és escoltar més música, a veure quina és la música de l'estiu que ara mateix us oferim. I com no podia ser d'altra manera, sent ja estiu, estant ja final d'estiu, doncs el que escoltem ara mateix és un tema que l'estiu del 1961 va atreure a molta gent. Escoltem aquest Quisiera ser del Duo Dinámico. Quisiera ser el Així sonava la música així sonava la música de, del Duo Dinàmico, amb aquest Quisiera ser de l'estiu del 1961. Ara escoltarem a Palito Ortega, un tema de l'estiu del 1972 que sona així. Te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, vas a enamorar, vas a enamorar. Toda la gente en el verano alegre sonríe mucho y chicos que se encuentran, nuevos amores nacerán. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. gente que ríe por las calles. Molt bé, doncs tornem a la Casa de les Aigües i ara sembla que tenim a una de les responsables d'aquesta cinquena mostra artística. Bon dia. Sí, hola. Sí. Doncs parlem amb el Rubén Domena, que té al seu costat a la Lluís Arquero. Sí, bon dia, tornem a estar aquí. Pues hem aconseguit parlar amb la Lluís Arquero, que ens explica una mica què és, com funciona el tema, aviam què fem aquí, va. Com que ens explica algú de dintre, que ens explicarà sempre millor. Bona, bona dia. Hola, bon dia. Doncs, en principi, avui celebrem la cinquena mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari i del que es tracta és, en aquesta cinquena mostra, el lema és planta tus sueños, les teves il·lusions, i llavors tot va una mica relacionat amb aquest, amb, amb, amb això, no? I el que farem serà veure tota la gent, quan comenci a entrar, doncs anirà veient les, les obres, eh, tot el que s'ha fet als participants del programa, tant del matí com de la tarda. Vull dir, hi ha una sèrie de treballs que han fet a l'or, hi ha unes mantes, uns coixins que han estat cosint tot, durant tots aquests set mesos, Després hi haurà doncs, una exposició de quadres, làmines i dibuixos a l'interior de l'edifici, de la Casa de les Aigües, i finalment hi haurà una mena de, de, mm, a veure, en el taller de música que han fet és amb els tambors i sartens, tots molt, instruments molt casolans, doncs interpretar uns ritmes que han estat treballant durant tot, tot aquest semestre. Molt bé. Home, molt bé, molt bé. Perquè no tot nerviosa, eh? ella. Eh? Estic una mica nerviosa, no, home, sí. No, no, home, no. Però bueno. Va, avui ja és la... Ara estan esperant que vingui el Consell de Cultura. Sí, sí, sí, que està, suposo, a punt d'arribar. Que no sap. I llavors entrem, justament entrem, posem aquí, tenim per posar una planta, una planta, un, una llavor. Exacte, quan entren els, els, els convidats, doncs els donem una cartolina amb el tema de la mostra, planta de sueño, amb una llavor que han de d'estirar i plantar-ho en el paler de, de l'entrada perquè puguin créixer les flors silvestres que són aquesta llavor. Aquestes, amb tot això que es fa, amb tot això és que aquí podem veure un hort molt gran, hi ha moltes ja plantes fetes, amb aquestes que creixeran. Sí, sí, i de la fet... idea que és amb ella? A veure, quan han, han plantat moltíssimes coses, no? Mm, a veure, hi ha hagut maduixes, hi ha hagut tomates, bledes, enciam, doncs quan, han, quan realment es pot recol·lectar, doncs mm, els participants s'emporten els productes que, s'han anat, ells, mateix han, que ells mateixos han, han treballat. Molt bé. Sí, sí, molt bé, molt bé. I això ho teniu des de fa, això és la cinquena mostra, ja? Aquesta és la cinquena mostra, fem dues mostres per any, o sigui, avui és, ara és el tercer any. És el tercer any. És el tercer any de, del programa del Centre d'Especial. Una per estiu i una per Nadal? Una pel juliol i l'altra pel desembre, exacte. Molt bé. Molt bé. Bueno, doncs et deixo tranquil·la que vagi fent, que no estàs aquí tota brigada. Anem a donar un cop d'ull a veure què veiem. Doncs esperem que us agradi. Eh? Moltes gràcies, eh? A tu, eh? Adéu, gràcies. Adéu, gràcies. Adéu, Digue'm, digue'm. Sí, perquè el, que, el, responsa... el responsable del conseller de Cultura és el Ferran Mascarell, no? Un moment, un moment, eh, un moment. torna torna sisplau, que tenim aquí... Ah, el conseller de Cultura és el Ferran Mascarell. Digue'm. El, el conseller de Cultura és el Ferran Mascarell. Bé, el que de són... Cultura de la Generalitat, sí. El que són fotos, ai, fotos, escultures, i això ho veurem després. Vale. D'acord. Molt bé. I ara, I ara què estan dient? Ara estan parlant una mica, és això, estan intentant encaminar tota la gent cap a dintre perquè perquè, perquè, perquè, perquè, perquè, perquè, perquè, perquè, perquè, s'està fent, realment s'està fent una mica de temps sí, que a no i pugui i, i puguem atendre el rei que se pugui fer la presentació, que té la inauguració, que la faci ell. La idea és aquesta, i per això s'està fent una mica de temps, ara. Rubén, Rubén, sí? bon dia. Bon dia. Escolta, quantes persones creus que estan venint a la, a la mostra? Quanta gent està venint? Sí, més o menys. Home, ha vingut molta gent, eh? Ha vingut molta gent. A més, molt curiós, que això no us he explicat, que al principi de, començar la mostra, tots els participants, tota la gent que participa, s'ha reunit aquí amb una, amb una rotllana i han fet com un com uns processos de germanor i han estat parlant tots junts si els que sigueu futboleros, si veieu el futbol al Barça, al final que reuneixen tots, una mica el mateix per agafar i agafar força entre ells per de cara a la mostra. I de, de gent, són unes 15-20 persones, no sent, i de públic, déu nhi la gent que hi ha, eh? Mm. Potser hi ha 100 persones tranquil·lament per aquí. Sí, hi haurien una, unes 15 persones... La, la mostra és molt gran, però déu nhi la gent que hi ha. O sigui, serien unes 15 persones organitzant... I també que després podem parlar amb el José, que és un dels participants de la mostra, que ell ens parlarà del cine, uh -huh. i després ens farà una petita entrevista. Molt bé. És a, dir que, és a dir, que hi haurien unes 15 persones organitzant... No, organitzant doncs, són 5, persones participants de la mostra, o sigui, la gent que ho fa jo diria que són unes 15-20, concretarem dades més endavant, eh? I de, moment d'assistents hi ha unes, unes 100 persones tranquil·lament. Molt bé. I va venir gent, eh? Això dura fins les dues uh -huh. i va mhm. venir gent. Doncs sí que es fa esperar, no, el Ferran Mascarell, el conseller de Cultura. Digue'm? Que sí que es fa esperar el conseller de Cultura, el Ferran Mascarell, no? Perdona, Ui. Perdó, perquè estem aquí amb les interferències i tot. Sí. Digue'm, ara ja sí. Això que et deia, que es fa esperar molt el Ferran Mascarell, el conseller de Cultura. Sí, deu estar... A més, crec que he sentit que no tenia que venir ell i ha vingut com a substitut, una cosa així. Això no t'ho puc assegurar, uh mhm. -huh. però m'ha sonat sentint. El que sí que, quan hem estat parlant amb la gent de la Casa de les Aigües, ens van dir que hi hauria la possibilitat de que vingués el Jordi Pujol, no? Sí, ens han dit això, però no ha vingut de moment. Va. No ha vingut. Va. Estem a l'espera, si vingués parlaria, intentaríem parlar amb ell, mm -hmm. Molt bé. però de moment no ha vingut. Seria fàcil que si vingués, vingués 5-10 minuts i prou, que si estigués mm -hmm. les aquí. Eh? Mm -hmm però sí que és cert que la idea és que vingui. És a dir, que... La idea. És a dir, que mirant el rellotge, el que mm, pot eh, començar això cap a les 12 i mitja aproximadament. Sí, nosaltres suposem que sobre les 12 i mitja, exacte, vindrà el Ferran Mascarell, que és un conseller de Cultura, uh -huh. i després, sí. bueno, des, clar, el Jordi Pujol no ho sabem molt bé si... La idea és que vingui. Segur que està Tenim... musant amb el Ferran. Sí. Heu estat Marçà Mascarell, amb el Mascarell, els dos estan junts, segur que venen junts. <laughs> Estan morrant tot, mà. Sí, sí. Bueno, no estaria malament que vinguessin, eh? Perquè tal com està el, això, veure una cosa com aquesta és maca. Mm Ara que estem en plena discussió de pactes fiscals i d'aquestes coses... Perquè ens van dir també que hi, ha, que hi haurien una, unes mantes fent dibuix amb uns sí. dibuixos... Hi ha unes man hi ha mantes, diguéssim, ocupen molt... Hi ha una unes 10, 15 bandes deuen haver-hi més o menys, uh mhm. -huh. que era el, amb, diferents, amb diferents dibuixos. Hi han dibuixos com pot ser un paisatge, uh mhm. -huh. amb unes muntanyes, uns crams, ah. hi han dibuixos com hi ha un dibuix que és divertit, que és l'Epi i el Blas, amb ah. el Mickey Mouse i la Disney, uh mhm. -huh. que són més per nens, hi han dibuixos, hi han de tot una mica. I són bandes que podem veure aquí, sense cap problema les podem veure aquí exposades a través de tota la, totes les parets per decorar una mica la Casa de les Aigües, es podem veure. mm -hmm. Que això seria corresponent al taller de costura que també s'ha fet. això, no, això és el, creació tèxtil, és això. Uh -huh. Això seria el, el taller de creació tèxtil Sí, just a l'entrada podem veure el taller de creació tèxtil i l'hort. Són dos tallers que podem veure així fàcilment. Mm. L'hort té de tot, de tot i més té. Mm. Hem vist com tenen cols... Oi, això no em surt cap nom ara. Tomàquets, no? Tomàquets, bledes. pebrots, bledes, arbres friters, girassols, carbasses, tenen freses, tenen de tot. Molt I és un hort molt gran. Tenen inclús plantes silvestres. Podem veure aquí una entrevista que li estan fent ara. Mhm. Uh -huh. ara, par, ara sentirem com parla un dels organitzadors. Muchas gracias, Mauri. Mucho gusto de haber trabajado contigo. Ja ha parlat un dels organitzadors, acaba de parlar ara mateix. Uh mhm. -huh. També tenim un taller de ceràmica, hi ha, hi ha totes les fetes de ceràmica. Mm. Això una mica és el que aquí veiem de fora. Després entrarem a dins la casa de les aigües, que és una mica el que ens explicava la Lluïsa, mm -hmm. que farem música, a dins podrem veure música, podrem veure arts plàstiques, també, podrem veure dibuixos, mm -hmm. i veurem el cinema, també. També veurem una mica de tot. Mm -hmm. Ara estan cridant a la... Ara faran una petita entrevista si voleu us la poso, aviam si la podeu sentir. A veure, sí. qui parlem? Las mantas son nuestras mantas. Bueno, es un momento que de la salida. Este es el ritmo de la ahí. Nos ha gustado mucho Les mantes són que hemos trabajado. Sí y a una de las preguntas, pero me gustaría hacerte una pregunta, pero me gustaría que, que te lo hiciera personalmente. Me gustaría hacer... A ver, a la que... Ara han, agafat a la noia que portava el tema de les mantes, uh mhm. -huh. la que portava la creació d'èxtil, i estan aviam si li poden fer alguna pregunta, aviam si li poden dir alguna cosa. Perquè també hi ha d'altres mitjans de comunicació per aquí. Sí, bueno, són ells, són ells mateixos que han muntat aquí un... És una, una persona que està fent com de com de mestre de cerimònies, que ens està uh ah. -huh. portant a la gent, ens està dient el que hem de fer, el que no hem de fer, i està ens guiant-nos una mica. Uh -huh. Però el que sí que veiem que és un, també un noi d'aquí, també està fent un vídeo, estan fent fotos, -huh. Ah, perquè es faci que després facin un recull de diverses coses. Ah, molt bé. Sí, sí. No, no, la cosa està molt bé, realment. Recomano que si algú està per aquí que no sap ben bé què fer, es passi, no costa res i és mac, molt maco de veure-ho, eh? Uh mhm. -huh. I ara tenim el, algú que puguem parlar per aquí? Ara hem intentar parlar, si voleu, amb el Jordi, que hem comentat abans, -huh. Mm. del cinema. Ah, molt bé. Però vaig aviam si aconsegueixo parlar amb ell, un moment. Vinga. Ara us dic el que aconsegueixo. Molt bé. Doncs intentarem Joditos parlar... También. Este invierno ya podremos dormir tranquilos. Ah, bueno, voy a comer el micro, me parece, me lo están escuchando la hora. Vale, el tenim ocupat, que està fent coses, pobre, que és un... Ara diu que ara ve, ha anat a omplir un aigua que necessitava el Twitter. Diu que ara vindrà, aviam si podem si parlar amb ell. Molt bé. Ell és el José, és... Ens explicarà després, dins la mostra, ens explicarà el cinema. Ara li farem quatre preguntes, si podem. Mm. que ja el, ja el tenim aquí, ja està venint. Bon bueno, com estem? Bueno, digue... Tu eres José, no? Sí, José... Eh, el eh, poeta Gastín de, la Casa por los Aires. <laughs> Hacemos radio también en Trinidad. ¿Sí? esa es esta radio de aquí que hacéis, ¿no? Sí, nosotros hacemos un curso que nos está cediendo Radio Trinidad Cella, sí. nuestra emisora, ¿no? Exacto, nuestra emisora. Eh, pues estamos trabajando con vosotros también los jueves de 10 a 11. Ahora estamos de vacaciones, pero en septiembre empezaremos otra vez una semana el grupo Atlantic un jueves se y al jueves siguiente la casa con los aires y así sucesivamente una, cada dos semanas y del mismo equipo muy bien hombre Y ahora tú te explicarás después del cine, ¿no? Sí, yo explicaré lo del cine y eso, sí. ¿Qué nos, qué nos explicarás un poco? Bueno, pues las películas que vamos a ver, los cortometrajes que vamos a ver, son cuatro cortometrajes, ¿me equivoco? Sí, son cuatro. Lo que pasa es que eh, ha habido un fallo técnico, el problema de última hora, que el ha está estropeado y eh, corriendo, deprisa y corriendo, hemos intentado salvar lo posible y hemos conseguido recuperar. Eh, ha costado no dormir esta noche, ¿sabes? Más de uno. Joder, pobreza también. Pero bueno, pero por lo menos el trabajo lo hemos hecho. Y esta que queda pendiente se verá en diciembre, eso por supuesto. el trabajo está hecho. Las podemos ver todas, pero hoy solo tres. Hoy tres y la de las diminuciones que se llama, las, el documental ese, pues ese sí, ese será para, para diciembre. Lo que veremos serán tres documentales de diferentes temáticas. Y veremos alguna función de teatro, luego está el huerto, como ves, también abajo hay cuadro del taller de artes plásticas, eh, el taller de huerto, el taller de costura, hemos hecho manta, aquí cada uno. Y bueno... ¿Cuántos sois en total que hace cosas? Bueno, por la mañana somos 12 y por la tarde me parece que también hay 12. Dos. dos grupos de seis y dos de seis por la tarde. Somos cuatro grupos. Por eso vienen las cuatro películas, una de cada grupo. Ah, y un grupo se va a quedar. Son unos 24 sí, hombres, chicos. no, bueno, sí. Vale, muy bien. Solo nos están reuniendo, ¿se sabe por qué? no sé ahora si ya están mandando a la gente por abajo para que vean todo lo del trabajo de artes plástica, alguna manta que queda por ah, abajo y, ver los documentales, la función de música también, que hacemos una batucada. Que te tocará hablar a ti, ¿no? Los documentales. Sí. ¿Y ¿Nervioso, nervioso o qué? No. no, ah, sí, te, tienes hecho la mano, pues Hombre. Bueno, y ya que el documento va a bien, siempre ha ido bien. hombre, sí. Irá bien, irá bien, hombre, <laughs> ningún problema. Pues venga, pues venga gracias, ¿eh? a ti. Adiós. Perquè de, de... José sí. explicava el tema aquest del I ara aquí tenim dos persones més que volen parlar. A veure. Va, hombre. Què quieres que diga? No, estem aquí de la ràdio. I què quieres? De la Trinitat Jove. ¿Quiénes sois vosotros? Nosotros somos del Barón de Vives Soldadores. Soldadores. Y habéis venido a ver... A ver, por lo que hagan aquí. Muy bien. Somos trabajadores aquí. Muy bien. ¿Qué, qué ofrece todo esto? viva España, bonito. Viva el rey. Viva el rey de España, no, no hay ninguna discoteca, pero... <laughs> Puede, pasar, puede también pasar. de todo. ¿Veis? plantado ya planta, no? Supongo. Sí, ojalá hubiese sido marihuana, pero... <laughs> Bueno... También se puede plantar en cualquier sitio esto. ¿Ah, sí? Vale, yo supongo que sí, aquí lo que esté, todo pues, expliquen. ¿Qué veréis ahora? ¿Qué veremos? Pues discurso de mando, supongo. Muy bien. ¿Eh? ¿Perdona? no porque para recolectar después aquí. Y esto va directo a la forma, radio. para sacar el Estamos en la radio. Lo que va adentro. Mira, lo que va adentro y no, y es correcciones. Perdona, la forma para sacar el crisis de aquí? Claro, Porque alguna, estamos jodiendo ya. Alguna forma para sacar el crisis, ahora vale. Estamos en directe o no? En el momento que estan fent sí. parlament allà i per allà. Ah, vale. vale, anem cap allà. Gràcies. Luego, ¿eh? luego vuelvo. Vale, molt bé. Hasta luego. Buscamos una nena, buscamos una nena, Ivan Borrull. Vale, gràcies. Bueno, hem pogut veure aquí un grup... Doncs acabem, acabem d'escoltar la Yolanda Burgueño Niño, que és la directora de, sí, de la Fundació Trini Jove. Sí, que estan fet, ens han fet anar cap allà. A veure què diu. Ha estat explicant, ha donat les gràcies haver vingut. El problema, no sé si em sentiu molt aquí, que tinc just l'altaveu al costat, i clar, em fa... No sé si s'entén molt o no. Però ara ho presento. Ara et presento. I ara et dono ara, paraules. Comença, per favor. Moltes gràcies, bon dia a tothom, a tots els nostres criats. Eh, molt agraïda que m'ho hàgiu convidat a aquest acte preciós, a aquesta inauguració de la cinquena mostra artística. Jo també soc una mica artista, soc un membre de l'Anna Musical, soc músic, i per a mi, eh, soc, allò de fer l'art no sols una cosa d'artesania, sinó també una cosa de comunicar, comunicar les idees, els pensaments, i sentir-se lliure i sentir-se creatiu. Eh, ja sé que hi ha un el meu pare era de pagès i ell necessitava el seu tresor per fer ell la seva creació, la seva pròpia història. Així que donar les gràcies a la Trinijoi, a la Trinijoi, de la seva tasca, als professors, als monitors, a tots els participants i a tots aquells que tenen ganes de tirar endavant i fer cada cop un món millor eh, i ser mitjançant l'art, doncs encara més. Moltes gràcies a tots. Una pròxima gràcies. Moltes gràcies. Vull sentir el com ens eh, animava a tots a doncs, estar aquí participant. Ara mirem d'anar cap a dintre, intentarem que ja poguéssim parlar amb algú més. Agafa el conseller, això a banda. Digue-li sí, que... Vaig, claro. vaig aviam si, puc, si el puc agafar. Sí. Un moment, eh? tarda. Bona tarda. Som de la ràdio d'aquí, Pintat Jove? Com estem? Bueno, saps? Què sembla tot això? Sembla meravellós, ja per el que he explicat, el simple fet de poder una persona poder expressar el que pensa, no simplement en un acte d'observeria, de fer les coses bé, o allò de saber lligar, o saber fer el punt, o saber fer un audiovisual, sinó simplement de l'opció de crear, perquè tenia l'opció de dir, eh, que la seva intel·ligència, l'actualment, pugui dir, caram, estic creant, estic fent coses, puc expressar coses a mi això no sé, sembla tan important. A veure com surten els resultats, sempre és agradable fer-ho. No. Ah, tant que sí. No. Llavors allò tot és un era de principi, doncs després, com tot artista, després diu, caram, això m'ha agradat el que he però ho puc fer d'una altra manera i tota l'experiència doncs, és per millorar. No, i estan molt emocionats, hem volgut parlar amb els vostres regents, hem volgut parlar amb gent d'aquí, i molta il·lusió de fer-ho i d'estar aquí. Això suposo que és l'important. Exactament. Estar aquí, les ganes de treballar, les ganes de fer coses eh, que agraden a la gent i que agraden a un mateix, moltes gràcies, eh? A vosaltres. Merci. Molt bé. Doncs hem pogut parlar aquí. Ara vengo, ara vengo, que Tenim aquí els soldadors que ens estan demanant pas. Vale, doncs heu, no sé si l'heu pogut sentir bé, sí, sí. entendre bé. Sí. Ara que, ara que està sonant Música, aquí... Música, Cuando quieran vaya pasando, cuando quieran visto... Ahora que se han puesto música, ¿no? Por aquí todavía, los carteles, cuando después pueden ir bajando para abajo. Vale, ara estan guiant a la gent perquè es puguin situar, que puguin veure aquest espectacle, no? Eh? A veure si sentim de fons. Hola, pues vaya periodista. Eh. Ya no va. No me da... Un moment, un moment, que he perdut la connexió ara. Bueno, no sé si em sentiu, he sí. perdut ja la connexió amb vosaltres, no sé si em podeu sentir. Sí, sí, que sentim, sí. Ah, vale, vale, vale, ara sí que em podeu sentir, vale. Bueno, pues he pogut sentir el conseller, tenim aquí tots els... Eh? Tens aquí un grup de seguidors. Ara ens van anar cap a dintre, cap a dins la les instal·lacions, sí. això? Mi, mi, a veure mi... què tal està el tema. Vale, millor, sí, millor que et treguis de sobre... Els... Sí, ara anirem, ara anirem cap a dins, ens han anar cap a dins. Podem vale. parlar. Anem, anem no. cap a dins, ara sortim. No parlen. Vale, doncs, no, algú pogut sentir el conseller, suposo? Sí. Ah, perfecte. I ara és això, ara ens estem fent, anem cap a dins, que podrem veure les diferents Obres, coses que, que falten. Mm. I... I passant al primer curt, no? He escoltat per ahí, que anaven a passar ja els audiovisuals, han dit? Sí, crec que sí, per això la idea és que per això ens estan fent anar cap a dintre, perquè ja volien fer els primers curts. De fet, mm. això dura fins les dues, ja hem passat quasi una hora, Sí. sí. que és, suposo que és interessant. Això comença a atacar. Ara aquí podrem veure com la gent ja entrem a la sala mm. i ara veurem el primer curs. I pot ser que serà un lloc tancat, pot ser que costa una mica també de sentir, però bueno... No, però t'entén bé, sí. Vale, perfecte. Doncs podem veure això, com la gent s'està col·locant, s'està preparant per veure el primer curs, mm no sabem, ara us intentaré dir quin, serem, quin mirarem el primer, quin serà, ara no us ho sé dir, Va. però, però estem en procés. Podem veure també aquí dins que hem, això, han penjat més mantes, que faltaven per penjar, han penjat més mantes. Uh -huh. uh, hi ha dibuixos de creació de pintura, ja siguin quadres, a més també és molt maco perquè podem veure les fotos de com han anat creant-ho tot. Uh mhm. -huh podem veure a totes les parets abans de baixar, perquè m'entengueu, això és una habitació on es baixen les escales i a baix és on està tot. Va. Doncs mentre es baixen les escales podem veure això, fotos de com han anat treballant amb tot. Mm. I home, és una mica que ens ha de veure com ells mateixos van fent totes aquestes coses, és doncs, molt interessant. Eh? Se sap alguna del Jordi o no? No se sap res, no sé res. Vale. No, ha vingut amb, no ha vingut amb el conseller, no? No ha vingut amb el conseller, no. Des del conseller hem vist entrar molt ràpid, quan teníem el grup de soldadors se'ns ha colat el conseller i per això l'hem agafat ja tard. Ai. Però mirarem, intentarem parlar, aviam, amb la Lluïsa, sap algo, i aviam què us podem dir. Molt bé. D'acord? Doncs què fem? Fem una pausa? fem una pausa, m'entero aviam una mica quin serà el procés ara i ens tornem a... A connectar. Tornem a connectar. Doncs quan tinguis alguna cosa ens envies un... Un, mis, un missatge... Vaig. Bueno, ens envies una, una, per, una perduda aquí al mòbil. Perfecte, cap problema. Vinga, fins ara. Molt bé, gràcies. Molt bé, doncs sembla que s'estan acabant d'organitzar, encara no ha començat això i, i no sabem quan, quan començarà com, com passen sempre amb aquests actes, doncs eh, les, eh, les coses bones es fan esperar. I ara escoltem una mica de música i tornem, vinga. Hay de fiesta los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Doncs sí, Aires de Fiesta és el que sona a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella de la mà de la Carina, un tema de l'any 1970 i els que també estan com ganes de fiesta doncs són els que es troben ara mateix a la Casa de les Aigües. Recordem que eh, el que podrem gaudir avui en aquesta cinquena mostra artística és d'arts plàstiques, audiovisuals, entre ells cinema, televisió i ràdio, teatre, música, costura i hort. Hem de dir que aquest, aquesta cinquena mostra artística doncs, és un projecte finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a càrrec del programa de l'IPRPF i en col·laboració amb l'Ajuntament de, de Barcelona. L'aforament és limitat i suposo que és per aquest motiu doncs, que estan trigant més a organitzar el que, pugui, el que la gent pugui entrar i el que la gent doncs, pugui acomodar-se i per poder veure doncs, aquest espectacle. Eh, doncs això és el que podrem veure avui a la cinquena mostra artística, arts plàstiques, audiovisuals, teatre, música, costura i hort. Continuem escoltant música. Música Molt al el que escoltes ara mateix des de l'estiu de 1978, la música de Rafaela Carralla, aquest tema, Hay que venir al sur. Por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien Molt bé, doncs aquest tema es deia que venir al sur. Nosaltres no ens, queda, no ens quedarem al sur, ens n'anem cap al nord, ens quedem aquí al nostre país, a Catalunya, i el que volem saber doncs, és quin és el temps que ens depara per aquest cap de setmana. Escoltem. Jornada de sol i de temperatures altes, tot i que no tant com els últims dies. Avui els valors màxims aquí a Barcelona difícilment tocaran els 30 graus, però es mantindrà la humitat i per tant es mantindrà la xafogó. Potser no tan elevada com els últims dies, però encara valors de xafogó que al migdia podran tocar els 33, 34 o els 35 graus. La bona notícia és que les temperatures tenen tendència a recular una miqueta més de cada cap de setmana i fins i tot demà amb un petit canvi que ens portarà més núvols i sobretot cap al prelitoral la possibilitat d'algun reixot o alguna tempesta. Difícil que arribin aquí a la ciutat de Barcelona. Aquest aquest respir de les temperatures durarà poquet, ben bé fins dilluns. A partir d'aleshores, una altra vegada, moltes estones de sol i les temperatures que volen tornar a pujar de manera clara. A mitjans de la setmana vinent tindrem una altra glopada de calor forta. Ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrada Yo la pondría en tu labio. Ay, yo la pondría en tu labio para poderte besar. Y una lágrima cayó en tu labio My a guy Molt bé, doncs el que escoltaves, la música del Peret, el noi d'aquí, de, de, de, la, de Barcelona, que l'any 1972 doncs, ens oferia aquest tema, Una làgrima. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb aquest programa especial que, en què us oferirem doncs, la cinquena mostra artística Casa de les Aigües, que en principi havia d'haver començat a les 12 del migdia, falten 10 minuts per la 1, amb la qual cosa això vol dir que anem amb força temps de, de retard. Uh, què és el que poden trobar la gent que s'acosti a la cinquena mostra artística? Doncs, entre d'altres coses, arts plàstiques, audiovisuals, entre ells doncs, cinema, televisió, ràdio, teatre, música, costura i hort. Uh, eh, tornem a dir que aquesta cinquena mostra artística és organitzada per la Fundació Trini Jove amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu i el Govern de al Ministeri de Sanitat, Servicios Sociales i Igualtat. Molt bé, doncs continuem amb música fins que no ens demanin pas. Solo caminando en bicicleta o autoestop será maravilloso. tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop. sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o Molt bé, doncs gaudint de la música en aquest matí de divendres, ja a recta final anem cap al cap de setmana i a veure què és el que escoltem ara mateix. Toma ja. Toma ja i viva Espanya. I això <laughs> és de l'estiu de 1973 de la mà del senyor Manolo Escobar. Vinga. Nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emociona, porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. La, la, Molt bé, eso eso que Limón Limonero, Una entrada al temas temas de l'estiu de la mà del Rescate. Si oyes, yes, y un francés dijo hola, la, mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo yes, y un francés dijo hola, me siento mal. Molt bé, doncs tornem cap a la Casa de les Aigües. Allà tenim el Rubén Domènech que ens explicarà doncs, quins cursos estan passant ara mateix a través allà a la Casa de les Aigües, en aquesta cinquena mostra artística. Ens ho expliqui. Va, com comencem? Molt bé. A veure, doncs ja podem veure, com ens hem comentat abans, tres curs, perquè hi ha un que es diu Trinilusiones, que aquest no podem veure fins al desembre. I ara just estàvem veient Trinipalabres, que el, hem tingut que sortir de dintre perquè pel tema de sorolls no podíem estar dins, però, bueno, el cur es representa que el protagonista de José, amb el noi que hem parlat, que era un, és un home sec que se senta davant en un banc i li pregunta són dues persones al costat seu i una persona som un gorrión mm. i llavors li pregunta sí. què queda això, ho va repetint demostra a les altres persones que el que sé, fet, que no ho sabien, mm. com llegeix un llibre, i bueno, és una... Com... I llavors, depèn de que va passejar per la ciutat i fa diferents coses, com pot ser un home que van atropellar i el salva, i una mica això. I és, bueno, és un curt com molt emotiu. Molt bé. Té, tenia acompanyat de música de fons de la, para... de la cançó de T'estimo, uh mhm. -huh. i feia com una versió i era com tot així molt, tran molt, molt tranquil en el sentit de, bueno, molt relaxat uh mhm. -huh. i de moment no hi ha... és això, el que hem pogut veure és això ara intentarem veure un altre però que no puc entrar dintre en parlant costa entrar dins perquè un tema també de això de que han mantingut hi ha molt silenci si no no podrien sentir-ho doncs a, bueno, a, veure, a veure què és el que fan ara mateix a veure què tal, ara han fet l'altra, uh mhm. -huh. que si no m'equivoco és Trinigritos, sí. i aquest no us puc informar molt de què va. ara us ho, quan entri a dins us ho comentaré, us ho explicaré. Però on I estàs jo? tu ara? Jo ara estic a fora, això ho estan fent a dintre. No, però tu estàs, estàs a dintre? Sí, però pel tema soroll jo sempre puedo parlar, clar, ja està tan ple que hi ha gent a tot arreu inclús a les escales. Però posa't en un racó, al costat, del, sí. al costat del, dels bafles... Sí, sí, però ara estem aquí, ara estem a... No, sí, ara estem aquí. Estem a una cantonada i podem veure això, podem veure el, el bus, són un grup de gent, un grup de nois uh -huh. que estan, bueno, estan al, ca, estan al, com es diu això, al parc. No sé si podeu escoltar la música o alguna cosa. Sí. I això. I què és, el que, què és el que surt? Ara és això, són dos, una parella passejant pel camp i de moment no passa res més. La música de fons és de, de Pablo Alborán, no? Sí. Sí. Doncs, sí. Podem veure això que hem comentat, hem parlat abans amb un noi que ens ha explicat això, tota la, totes les dibuixos que hi ha aquí fora ara són de creació artística, aquí fora, aquí dins, perdona. Al vídeo de moment no passa res, eh? va ser això que us he comentat. Són vídeos, tots els vídeos són molt... que molt expressius, uh mhm. -huh. i la, més que són visuals, però molt tranquils. Podem veure una de les, les noies que està batejant s'ha ficat sobre un, pont, aquí el pont de la Trinitat Jove, uh mhm. -huh. cridant els cotxes, per, des, per estar esforant-se, sembla. És una mica ara el... no sé si ho podeu sentint. I està cridant, sí. Després podem sentir música, farà música. I qui, quin significat tenen aquests crits que s'escolten? Digue'm? Que quin significat tenen a l'entorn del curt, aquests crits? Estan, de veritat, estan al mig del, de l'autopista la, ah. de i no es sentien, com hi ha molt soroll, no es sentien, i deixessin cridar l'autopista. Ah. Estan cridant, estan fent una conversa cridant l'autopista, fins que ell, cridant, li diu, representa que diu a la noia que al teu costat que se l'estima. No. Ah. I la noia no li contesta, i es queda així com si no és un amor correspost. Mm. Quin és el significat que, que no es poden els, els crits, que a vegades potser no fa falta. Un amor impossible, no? Un amor impossible, exacto. Sí, ya està, la materia. Molt bé. Si vols sentir el i callar, si vols callar... Sí. Podem dir que la Casa de les Aigües és plena de gom a gom, no? Sí, sí, sí, està ple. Ja no hi cap, tothom a baix no hi cap. Inclús el conseller té que estar en peus perquè no hi cap, senyor. Ah, no ha marxat? No, no, s'ha quedat, s'ha quedat. Ah, molt bé. Molt bé. S'ha quedat, està tota la feina. Ara podem veure el de Sueños, uh -huh. és un altre curt que han fet, on es desmenys una parada d'un autobús, és una persona esperant a la parada d'autobús, no hi ha... tota la persona està esperant. Això que comentàvem abans, podem veure després dels curs, podrem veure música que han fet ells mateixos, amb cubells, de, amb bidons, de, de diferents tipus, explica l'instrument. A veure què diuen. Acosta el, el, el micròfon ah, allà. No sentim, eh? No sentiu? Si no t'acostes més... Aviam si em puc acostar. No sé si sentiu ara. No, acosta't més. que vaig triar. No sé si ho he pogut sentir, no em puc acostar més, però està, ja dic, està ple i no em puc acostar més, eh? Estan el d'altaveus estan al mig de la sala, i clar, just la costat de Tebas està ple de cadires, ple de, de gent, i no, i no m'he pogut acostar més. Sembla que és un home que li ha fet una entrevista a una altra persona, ara està esperant autobús, i ara estan... i han vingut un, una, hi ha vingut una caixa. Yeah. Perdón que en este caso solo quiero es una cosa que no tiene valor económico, no lo van a conseguir en ningún sitio, en ninguna tienda. Se trata solo de un sueño. Y señales, solo tienen que cerrar los ojos durante el segundos, pensar profundamente en esos sueños, esos sueños del corazón, del alma, esos sueños que han tenido toda la vida y no se han No gaire. L'home que els demana que els hi vol vendre un sueño, no els hi vol vendre, els hi vol ajudar a fer un sueño, els demana que es tanquin els ulls durant 10 segons i que pensen en els seus somnis i es veuen imatges dels diferents de les diferents persones que estan a l'estació, especialment a la Prada, el somni que tenen. I es veuen ara aquestes imatges, com pot ser una dona que està abraçant el seu gos, una persona, la seva parella, una altra persona, una dona que és cantant, i els he demanat una mica això, que pensin 10 segons en el seu somni. I un cop acabat els agraeix, imatgen, i tothom es queda content, pensant en el somni que s'han quedat, i és veu com la persona se'n va. estábamos, a continuar caminando, no estábamos nadie. Están hablando de la que preparen. I estan preparant el que fem. Bien, la verdad es que bien. A mí me fue bien, sobre todo, pero no sé y comenté a la gente, cada vez lo veo peor, cada vez no, no estoy con cuidado, no amagado, jo ja està contento perquè no Estan parlant de la gent que ha vingut, tot el que hi venia pel carrer ho ha vingut, però no, no està content perquè... Digue'm? Hola? Sí, sí que t'entenc. Vale, vale ha vingut un debut entre tots, però la gent que li ha vingut no sembla contenta i està trist perquè això també és important perquè no diu. Estan criticant, representa que a causa de l'èpic... Eh, digue'm? Digue'm? Res, res, no, no. Ah, vale, vale. No, estan criticant Sorry. això, que a causa del que és telèfons, vehicles, aquests la apareix, ja tenen enganxat, a causa d'això la gent no i que si no tinguessin això la gent seria més tranquil·la. I estan parlant d'això ara. Des que és un home jove que li parli que li, que li parla d'un senyor gran. És una, una experiència, Eh, podríem dir que el, el denominador comú de tots els cursos és el sentiment, no? La relació entre les persones, no? Sí, sí, sí, sí. Són tots els documentals que hem vist. Sí, és això, són els sentiments de relació entre les persones. Són documentals fets per ells, són molts cops com es, com s'imaginen, com s'imaginen com es senten ells, com estan, una mica la soledat que viuen i que poca gent els atén. Tots els documentals una mica van d'aquesta temàtica. I els d'abans del documental hem pogut sentir com parlaven de, de la ràdio i també deien això, que era un lloc que els agradava molt que un lloc de reunió, que reunien ells i podien parlar tots sense cap problema i pues, sentien sentir com parlaixen amb els altres, també. Sí, clar, perquè hem de recordar que tota aquesta gent són gent amb, amb risc d'exclusió social, no? O sigui, són gent que bueno, han tingut problemes a la vida i, i són gent que, això, que, es, que van a la fundació per, per reunir-se amb altra gent i, i, bueno, i fer coses útils, no? sentir-se útils a la societat. Exacte, sí, sí, són gent que sí, això, social pot ser inclús i que no, bé, gent que no te recurs, que no te res, i a través d'això la importància d'això que a través d'això poden sentir-se qualitats, sentir com fa moltes coses i així, sentir-se tranquil. La importància de la, de la mostra, sobretot. Gràcies a ti. Ara hem vist com una noia d'aquestes que havia tingut el somni ha anat també, ha anat el noi que li havia fet tenir el somni, per parlant i la noia li diu una mica que li ha obert els ulls i a veure... És que no estem sentint res, eh? no he res. No, clar, és que si, si no eh, poses el, el, el micro al, a, al bafle, doncs no sentim res. Però és que no sé què fas a dalt. Un segon. I tu abuelo cuántos años vendiste antes de jubilarte? Què sé yo? madre, de ah. ¡Guau! ¡Mil sueños! Y bueno, cuando llegamos a casa nos encontramos a nuestro perro que se había perdido de tres meses. Estábamos muy contentos de haberlo recuperado y bueno, veníamos a decirle Ahora en realidad, con a de la persona de zombie. ja Ja, mateix serà la demà. La música aquest poble de Diego Torres Som... ara ja s'ha acabat, ara mirarem aviam què fem. Molt bé. Podem... Tenim aquí l'home que parla, tenim aquí el gestor portat. Muy buenos días a todos. A ver, a ver, por todos, a ver si por aquí. Bueno, eh, me alegro mucho que está mi cuarta nuestra y... A <laughs> ver, sentido a manejar la gran. Sí, sí. A la quinta, señor es la quinta. Aquí ya hemos terminado. Ahora sí nuestra, bueno. la quinta nuestra y bueno, quería dar las gracias... Ah, a Ana Carlota, que me hace mucha ilusión que ha venido a esta nuestra, y a Yana, bueno, Muchas gracias, que parte de esta muestra es vuestra, que a mí me habéis ayudado mucho y como a mí, a mis compañeros, ha sido, vamos, formáis muy parte de mi vida, como formáis, jamás olvidaré, tanto a ti, Ana Carlota, y a Yana, vamos, ahí dejado huella. Aquí Vali no está, pero bueno, la tengo que nombrar porque para mí ha formado parte de mi vida también porque fue mi problema se la tuvo la vida. Bueno, a ver, voy a gracias a mi madre que no se ha perdido ninguna muestra y espero que, que no se pierda ninguna... que no se, que no se pierda ninguna más, que dure mucho, mucho. bueno. Eh, bueno, un poquito de, a ver, cómo hiciste parte de lo que hacemos, y es hacer un poquito de ruido y sentirse bien que es música, con, ruido, Y, bueno, a base de ese ruido, pues, eh, bueno, se expresan muchas cosas, ¿no? Y bueno, a ver, vamos, vamos, a pillar una silla y, y a ver, vamos a tocar un poco, la música. A ver, a ver, a ver. a ver, la música. ahora, y, a él, y dos, dos, muchachos, tres muchachos más, ¿no? Para hacer un poquito, ¿no? Un par de ellos, ¿no? Gabriel. ¿Lires? ¿Se atreve? Sí, claro. Vamos a tocar un poquito sobre la geometría musical. Ya veremos en qué consiste. Ara estan reunint gent i ens faran una mica la demostració aquesta musical que dèiem. Que han dit que són bidons d'aigua o doncs, de líquid potser, i li han ficat, l'han transformat en uns instruments, que són principalment com bombos, deu sembla que siguin, i amb cassoles, amb diferents instruments, amb diferents objectes quotidians, ara ens ho explicarà millor. Bueno, pues aquí tenemos cuadros, triángulos, rectángulos y y con esto pues, podemos hacer música, enriquecer, eh, todos los compañeros se pueden enterar de que para seguir un, ritmo, seguir un ritmo, ¿no? Entonces yo, pongo, esto pongo un cuadro, otro cuadro, un, un, un rectángulo, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿no? A ver, todo esto que son fuerte y eh, un golpe fuerte y tres flojos. Golpe fuerte y tres flojos. Un golpe fuerte y un flojos, Un golpe y tres flojos. al Y ahora, por ejemplo, eh, eh, vamos a hacer, vamos a hacer música. Bueno, lo que salga. Bueno. Por ejemplo, esto sería para hacer, un, rock and, roll, ¿no? Este sería un rock and roll. A ver. ¿Cómo, interpretaríamos un cuadrado? Un cuadrado es un coste un... un chin, chin, chin, un ¿no? Gabriel, ¿cómo haríamos un cuadrado? Uno fuerte, tres flojos. Sí. Y luego está el, fuerte el flojo. el instrumentista, ya vam a els cigars cinc músics, diguéssim. Sí. ¿Qué, qué, re, què representen? la música? ¿Qué están representando... ...formas geométricas a música? Sí, bueno, bueno, a ver. Uno fuerte, fuerte y es flojo. dels ritmes tenen dibuixats i en triangles i quadrats formes geomètriques per indicar el ritme, per indicar la posta en què han aplicat l'instrument. Vale, o sigui, l'han assignat a cada forma geomètrica una intensitat, no? Exacte. Molt bé. Molt bé. Sí, sí. I ara, ara, I ara començaran a tocar. Este está un rock and roll. anu silakan kawakum Dewan. Sekarang uno, uno, dos, tres. ¿Puedo suscribirlo? Hmm. Anda menyampaikan hasil kami. Saya sudah iya. nanti ya. muy difícil. Bueno, vamos a hacer, vamos, vamos a cambiarlo, porque los tienen los Vamos a hacer A ver, vamos a ver los por ejemplo... Ah, cambiar ah, su Una bulería. Una bulería. ¿eh? A ver, dos triángulos y tres rectángulos. El que está ¿eh? la patada. Eh, eh, eh a ver, esto es a ver, un, eh, un, dos... un golpe y dos... no, A ver, si la ya no tienes la conclusión, ¿no? Espera, espera, espera. Eh, casi, casi, espérate, voy a vuelta. La cosa es, los triángulos tienen tres golpes, ¿no? Sí. El ritmo que hacíamos antes era un rock and roll, teníamos cuadrados que son cuatro golpes por cuadrado, rectángulo dos golpes, siempre el golpe primero de cada figura es un golpe fuerte. Y en base a eso se generan las tónicas y las dinámicas de cada ritmo. El ritmo de antes era un ritmo binario, que se cuentan cuatro. Ahora tenemos la bulería que se cuentan tres y partimos con los triángulos, que son de tres, y tenemos un triángulo que es un chin chin, tres golpes, el primero fuerte, Sí, sí. Explicant l'experiència de com funcionaria la bodega per triangles i els rectangles. No, no, per la triangle són tres cantonades però ballen tres cops. El primer sempre es pot. Amb tots els objectes. A veure, A la quadrada hi havia quatre cantonades. Ara ens fem la música. si aviam si vol parlar. Micròfon. Ara ens continuarà a Ara sí, si aneu vosaltres per parlar per favor. Sí. Ja vols arribar allà, l'Albert. No tenia la música? Dóna una gràcia per l'Albert, com que l'hem identificat. Ara la música ja hem acabat. Ara ens explicaran aviam què més, què més es toca Adam? Adán, cuando pongan, pongan un por favor. Estan ja desfant els instruments, guardant-ho tot. Molt bé. I aviam... Bueno, que vaya a ser todo, Eh, como ya sabéis todos, damas y caballeros, eh, nuestro periodista, el señor Abel, el que le ha Hemos aprendido lo que hemos podido. Y, bueno, Aquest que parles al José, ¿no? Pero que eres un buen profesional, no. Es un tío de puta mare. No, que era el que has entrevistat tu, el José, o no, aquest que parla? Aquest no, no el José. Ah, aquest ah. és el que al principi de tot, el que estava invitant el, que quan teníem penal... Vale, vale. El, el speaker, no? aquest és el mestre de cerimònies, és aquest. Molt bé. També és un dels guies i tot, i està aquí per hobby. Està aquí per hobby, està, o sigui, fa perquè li han demanat i li agrada i ha acceptat sense cap problema. Ara ens està parlant de Albert, que no sentia, ara se més torna a aquí, que està agraint, agraint. Això intentarem després, aviam, si podem agafar un moment, que ens explico una mica millor això dels ritmes, que no ens agrada molt clar. Però bueno, ara està, el, el tenim força eh, entretingut ara. Ara... Poso al costat de la, de la veu, aviam si podeu sentir millor. Y le esperamos que siguiera con nosotros en el proyecto. Su poder hacer. Muchas gracias. Un aplauso para hablar. Ya semana que continúe el proyecto Foxman. Bueno, quería hablar solamente unas palabras eh, para todos. Esto es algo improviso, no, no lo organizó ni, ni tengo los de nada, lo tengo aquí en la mente y, bueno, simplemente quiero expresar lo que siento. Es mi quinta muestra aquí en Trinidero, en este proyecto y la verdad que es como todo, al principio lo entré pues me sentí un poco raro porque era algo nuevo para mí y ya con la veterinaria que tengo, que mi cita muestra, me, siento más cómodo, me siento más tranquilo y hay un largo camino. Y bueno, ahora mismo estoy viendo algo con las antiguas compañeras, a Yana y a Ana. Le un fuerte aplauso para ellas, por favor. Ellas son parte este del proyecto también, porque si no, si no fuera por ellas, el, el proyecto de la el es tal y como hoy en día. Han, han echado muchas semillas para que esto florezca. Y bueno, yo Ana le doy una vez muy fuerte de aquí, por la todo de la deuda. Que te vaya a volver a un beso. Y bueno, ahora pues también le dije que y si viniera pues, le, le dedicaré algunas palabras. No las he, no la he dedicado, pero bueno, las digo. Que bueno, para mí es chévere que estés aquí y yo creo que todos, todos nuestros compañeros también. Por problemas personales no sigas con nosotros, pero si algún día se cruza nuestro camino, pues me gustaría que, nos fuera bien. Y si alguna vez esto sigue y, y pues seguramente todos eh, la los lo voy a hacer para que, claro. Un ella. Eh, ara, un moment, per favor. Aquests, aplaudi aquests aplaudiments eren per algú de tenir jove? Per una, una noia que ara parlarà ella. Ah. L'Anna, aquesta, no? Havia sigut, sí, havia sigut. Vale. I ha format part de... No, li no, dir que aquí la meva noia era una persona també. Però ara a és no persona que no pot estar. L'únic... No, no, no, no. Lo único que quiero decir es que la primera vez que vine aquí, que hasta aquí, que aunque fuera aficionadamente, hicimos lo del teatro que salió muy bien. Yo esa experiencia que viví contigo nunca la olvidaré. Porque eso fue una que... A la palabra. Eh, querer, querer. Bueno, pues gracias. Eh, la verdad es que os agradezco muchísimo todo este cariño, todo este apoyo, porque además sé que es muy real, muy sincero. Eh, estoy muy contenta de haber venido, de haber visto, bueno, ahora quiero ver todavía más, pero de haber visto cómo a pesar de dificultades que han habido y que, seguramente seguirán habiendo, pero las dificultades están para, para transformarse, pues a pesar de eso seguís, aquí haciendo cosas maravillosas. Os hecho mucho de menos, yo también. Y bueno, y aquí estáis, aquí estáis, aquí estaréis. Yo lo que quiero es que esto se pues de la mejor manera posible porque cada uno de vosotros, los que seguís aquí, ponéis lo mejor de vosotros. Y las cosas cambian y lo que va a venir siempre va a ser nuevo. O sea que abriros a lo nuevo y abriros con, entrega, con ilusión, porque estáis acompañados, tenéis muchísimo, muchísimo ya dentro. Tenéis un camino hecho ya, eso no, no, no, no, no os lo olvidéis, potenciarlo, ¿vale? Ya está. Muchas gracias por que sus señales y el camino que nos ha dado y no, no Moltes gràcies, Anna. Un aplauso per ella. Gràcies. Eh, torna al seu lloc, Anna, i s'ha quedat el mestre Mònies aquí mig. Bueno, també quería dedicarle unas palabras a mi tallerista, compañero y amigo también, Carlas. ¿Eh? Carlas, Carlas, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. No te escondas. que és l'ajudant tècnic. Callat. Bueno, simplemente quería... Vaig cridar perquè vagin bé. Pues que te mereces un buen aplauso como tallerista de audiovisuales y ya contaré que me estoy dirigiendo de el guión. Una persona de calma. Parla també de tècnic, que és el taller d'audiovisuals. la Para todos, y ahora haremos un pequeño juego de improvisación teatral, ¿sí? Y chicos, aquí, todos los chicos que están en el juego, por favor. Haremos un petit taller de teatro. Improvisación. Has de poner a cantar. Bueno. digamos. Estamos? Sí. Eh? Ara què Digue'm, perdona. Ara què fan? Ara fan un petit eh, taller de teatre, una improvisació. No... Canten un calentament, ara faran un calentament per teatre, són quatre nois i una noia. I... I ho fan. I estan deixant anar, diguéssim mentre es mou tot el cos i no vol que no vegi que volà millor ser. fan tres cops això i ara estan preparant per fer el, te el teatre aquest Digue'm? El nombre del millón de dónde quiere mirar una. I ara s'està... Estás pigando, ¿qué es lo que Entra en el espacio, un dos y se eh, pone parado hasta que no entra en todo. Y sale de un avión, una persona, otro, del edificio que uno no puede entrar. No queda en ello, es eh, en la base, hacer una evolución de la acción que pasa. Ara us explicaré quan... Ara us explicaré millor. Vale. Representa que el, el que està explicant-ho agafarà i dirà el nom d'un lloc, com podrà ser qualsevol lloc, ara el dirà. Estem en una platja. Estem en una platja. Llavors els altres nois s'aixequen i cada un es posa en una... com una, una composició, com una figura del que es faria una platja. Mentre el tècnic, de, mentre el mestre de música ens ho va explicar, ens va fent l'Albert, ens va fer uns acompanyaments de música i ja ens estan fent tot el que podia passar una platja aquells, aquests cinc nois. Thank you aquesta revolució de que hi havia un noi estirat en el sol, matar una persona caminant, dos llegint el diari i una noia escoltant música. I ara tornen al seu lloc a seure. Has explicat, ho hem entès tot bé. Ahora, como una niña, los chicos pueden utilizar i ja a dalt hi posen una, una cadira com a objecte per poder fer servir. I estem demanant ara un lloc. Si estem demanant una persona, un lloc. I el l'Albert, el músic, l'Albert, ha proposat la discoteca. I ara ho volen eh, suposar-ho. i estan s'estan col·locant per la discoteca. Es veu primer explicat ballant, el segon bevent, tercer demanant una beguda, quarts ballant i la noia també ballant una beguda. S'han preparat tots a fer una... De moment això és el joc i això sembla que posarà una mica, si vols et torna la connexió. Sí, em sent? Jordi? Sí, sí, sí. Sí, sí, sentit sentim vale, perfectament, Rubén. Vale, vale, perfecte. No, no, això, de moment això és el joc. No sé si voleu explicar alguna cosa vosaltres, deu perquè el, ho vaig narrant al que feu. Ara han agafat dues persones, tres persones del públic, que ajudaran a fer la, el ball, el ball, la composició. Tenim cinc nois i dos noies ara. No, sis nois, perdona, i dos noies. Una mica fiesta de salxitxa, no? Digue'm? Res, res. De res, Rubén. Estan fent ara la composició d'un gimnàs, on es veu, estan fent peses, estan fent flexions, Ara quan demanin, s'ha ficat un altre noi més ara, ajuda'm. I ara. Ara han demanat fer-ho al lavabo de la... com si estiguessin tots a un lavabo. Recordem que són dos noies i sis nois. Cinc nois. Ara comença una de les noies. S'estan maquillant. Però era la cara que està maquillant. Va l'altra noia al seu costat. Que senta com si fes la tassa del vàter un que t'està dutxant just al costat i un altre, que, una, un dels nois també que està a la tassa del vàter, com si estigués fent necessitats també. Ui, hi ha un que no el veig. Rentant-se les dents, rentant-se la cara, i dutxant-se. la composició que han fet ara i ara ja tothom torna al, torna al seu lloc, tothom. Demanen, de, es demana un altre, però en principi ja torna tothom al seu lloc. I... I a veure, estem una mica expectants aviam què passa. Podria ser que hi hagués un i ara, l'ha dit abans, hem de dir que l'expresident no l'hem vist venir, però bueno, no hi ha problema. I ara podem veure les fotos que hem comentat abans, abans ens han explicat que feien la ràdio, i podem veure les fotos d'ells que estan a la ràdio, que la ràdio amb vosaltres esteu ara, com estan parlant, estan explicant. Hi ha diferents fotos amb diferents cancions recordar-vos una mica vosaltres i ara estan preparant això, una taula sembla que estan preparant ara tothom ja està més dispersa si voleu us torno la connexió i mirem miro, miro aviam què farem i ens tornem a comunicar més tard si us sembla bé molt bé, doncs fem una pausa i tornem molt bé, perfecte 5 minuts ¡Bomba!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 Bomba. Molt bé, doncs acaba l'os, s'ha acabat i ara doncs, nosaltres intentarem escoltar un altre tema de musical per ambientar-nos en aquest estiu del 2012. Doncs ens hem de remuntar 10 anys enrere per escoltar aquest tema que precisament va ser presentat a Eurovisió de la mà d'aquestes tres noies que es feien dir les i que ens oferia aquest tema, a ASRG. iubirea mea Primește fericirea Alo, alo Sunt eu, Picasso Ți-am dat bip Și sunt voinic Dar să știi, nu-ți cer Molt bé, doncs tornem a la Casa de les Aigües a veure què és el que està passant ara mateix. Som uns resets, i si voleu, per ficar una mica el, però bueno, nosaltres més són responsables d'aquí i ens podem explicar una mica com va el tema. Molt bé. Vale? Sí, sí. Bueno, digues, eh? Sí, sí. Ah, ja estic, ja estic? Sí. Ah, perdona, vale, perfecte, no, no, ja estic aquí. Bueno, però estem amb això, estem amb el jo, amb l'Albert i el Pasquale, ja, perdona, m'ha dit el Pasqual. L'Albert és el músic, el, el que ensenya música, el Pasquale és les plàstiques i teatre. Intentarem parlar amb ells un moment, que estan parlant entre ells de diversos temes. Bueno, com estem? Som d'aquí la ràdio de Mira Bé, Bueno, una mica com, com s'ho pot la gent? Com heu vist, ara que ja s'està acabant la cosa, com heu vist tot això? Pues ve, eh, un año más, una muestra más. Igual este año el tema de la crisis europea, española, todo esto está afectando a todos los niveles en todas partes. ¿no? cómo no iba a afectar aquí también. ¿no? aquí también. Ha visto dificultados con todos los talleres, tanto en asistencia como por la parte de la empresa, la dirección, ¿no? Dificultades, nada imposible, ningún pase imposible de pasar, pero dificultades. Vale. Hablamos de mi cartellera de taller, a que a mi m'agrada tocar el con la música sí. los ritmos ¿Cómo funcionaba eso los ritmos Porque la música... sí. sí, sí la música es una metodología así medio inventada, medio salida de algunos, lugares, Que es la geometría musical, que es mediante figuras geométricas las más sencillas que todos conocemos, triángulo, redonda, rectángulo, cuadrado, y lo más complejo es el pentágono. Solo hay que llegar hasta el número 5. Todo el mundo, por el alfabeto que pueda hacer, hasta el número 5 sabemos cómo Entonces, ah, interpretamos las figuras con cada golpe, ¿no? Una redonda tiene un golpe, un rectángulo. Sí. Ni zigzag, que cada, el primer, de cada canto y el primer apoyo la persona fluye. Su primer golpe es fuerte y el resto flojo. Pues en el caso de la redonda, solo un golpe, pues es fuerte. Pero el rectángulo, por ejemplo, son dos, pues es uno fuerte, uno flojo. Se llama y es combinar con boogie. Claro, entonces a haciendo combinaciones y vas generando ritmo, dinámica, y también todos los ritmos que quedan, ¿no? Entonces, te pones en una clave de 5, de 7, los ritmos que la gente estudiando música les cuesta asimilar y entender por su dificultad amalgámica. Con las geometrías es muy fácil poner las geometrías en el suelo y leerlo y están interpretando un ritmo clásico de la música nahua del norte de África y no lo entienden. Es difícil de entender, no, no, porque en ese això eran símbolos tal un triángulo en un papel y era muy... rápidamente hem una bossa nova o es una... Una bossa nova, bossa ah, Una bolería es una bolería Sí, sí, muy bien Tema teatre? Tema teatre, bueno, estamos eh, intentando de trabajar más con el cuerpo en este momento, o sea, de dar un poco la palabra y trabajar más, eh, expresarse a nivel eh, físico y corporal. Y claro, que es un poco más difícil en este, este momento porque estamos acostumbrados más a hablar con la palabra, ¿no? Y, y este año, bueno, estoy intentando un poco de de trabajar más con, el cuerpo para expresarse. Y lo que habéis visto hoy era una improvisación en este, en este sentido, este recorrido. Claro, porque también eh, con el cuerpo es como hacerte más preguntas cuando quieres comunicar sin palabra, ¿no? Y entonces está intentando un poco de trabajar esto. O sea, solo con el cuerpo, sin, no hace falta utilizar la palabra, eh, cómo puedo compartir emociones, cómo puedo expresarme y claro, lo de hoy era compartir a, un nivel muy básico, ¿no? Y así de una posición. Lo que quiero un poco intentar en el tiempo y, expresar eh, eh, sus sensaciones, ¿no? sus necesidades a, través de poema. Es un poco ¿Y después asociazioni dal ¿Por qué? bueno, es que, eh, claro, es como no estamos acostumbrados todos a, compartir eh, nuestras cosas con el cuerpo, a menos que no eres un bailarino, un actor, ¿no? Y entonces ahí creo que se puede trabajar, trabajar también a romper dinámicas, ¿no? A, eh, costumbres que tenemos o rutinas, ¿no? Uno se hace más preguntas con, con, el cuerpo y claro, por supuesto luego volver a utilizar la palabra, pero lo cuanto es posible un pequeño eh, estan, estan replegant ja, s'han han fet un piscolabis aquí al mig, i estem una mica, hi ha gent que està marxant, i gent que està expedint, Molt bé. i per això els hem, tingut, els hem tingut que deixar, pensant tots els expedients de la gent, de propi companys, diguéssim, que s'han vingut a explicar i que els hem vingut a deixar. D'acord. Una mica la idea era aquesta, la idea era això. Són diferents professors amb els que poden treballar i com ho viuen ells, que també és un altre punt de vista. Doncs a veure si podem trobar algú més per aquí que ens pugui dir alguna cosa. Sí, anem lligant amb, amb algú que no haguem parlat. Mira, podem intentar parlar, si vols, amb la noia que havia fet, de, eh, que havia sigut professora que no està. Ah, doncs sí, sí, sí. Està parlant, està parlant amb el José, un segon, eh? Ja, un moment. Sí, aviam si la pots enganxar, seqüestra-la. Bueno, som de la ràdio, de d'aquí Trinitat Vella. Tu has estat treballant aquí. Si puc fer quatre preguntes així fàcils. <laughs> Després ja l'hem robat abans, ara pregunto. M'he fet teatre aquí. He fet persones, primer de tot. Que... Anna Carlota. Vale. M'he fet teatre aquí havies fet? Havies fet arteràpia i teatre terapèutic. I arteràpia què és això? Això és el que deien penjar servir? Sí, sí. L'arteràpia es focalitza més en el procés que no pas en el resultat i en el procés el que fem és intentar expressar com ens sentim, com estem, allò que a vegades les paraules no poden dir, doncs que ho sentim dir les obres, no? I es treballar també molt el treball de grup, però sobretot és un espai per conèixer les pròpies emocions i canalitzar-les, no? És molt curiós veure com cadascú dibuixa en aquest tipus de coses, suposo. Sí, a més a més, eh, hi ha diferents formes de treballar en la teràpia, però la que jo proposo aquí i a tot arreu és molt lliure, és a dir, com els dic que és el que han de fer, perquè cadascú sap el seu i cadascú sap què és el que té a dintre, i tampoc els ajudo amb la tècnica sinó que ells mateixos van explorant i depèn del dia, depèn del que necessiten en aquell moment, doncs utilitzen una tècnica o una altra, un més o menys temps per fer una obra, i és un procés molt de cadascú. Com veus, molt lliure, és molt, molt, molt lliure. Suposo. Sí. No estem tots aquests dibuixos més abstractes que podem veure, no? Diguéssim. Una cosa molt important de l'art és el simbolisme, per exemple, no? I que estem molt acostumats en, en, en l'àmbit social moltes vegades eh, focalitzar-nos molt en la tècnica, no? I de dir, oh, l'art és saber fer bé. Aquí no. Aquí és igual que ho passeu malament. L'important és que, és que expressis i, i el que és increïble és que potser tu veus un quadre i dius, ah, bueno, l'abstracte i ja està, i això ho pot fer, encara ja està Picasso, no? Això ho pot fer el fill. Bueno, en el cas d'ell, eh, i jo perquè el correcte, que cadascun d'ells té un símbol que utilitza les seves obres i per ells són tot un món, no? Ells molt el cosa, diguéssim. Sempre, Ell... sempre. No, no, no pinten per pintar. Cada vegada que pinten desenvolupen, desenvolupen el seu propi llenguatge i el seu propi símbol i tenen un vincle molt important amb l'obra. Quants anys has estat ells? Tres anys. Tres anys, o sigui, deixar-los deu haver sigut difícil, suposo. Deixar-los és difícil, Els estimo molt. Els estimo molt, a més és que són, són, són unes persones increïbles, amb un potencial a nivell creatiu increïble i i molt, molt, molt, tenen uns valors aquí com a mínim. Hi ha problemes, eh? perquè no, no, no vull negar-ho, perquè hi ha problemes i hi ha conflictes, però quan s'hi posen, s'hi posen i s'hi posen molt un al costat de l'altre, no? Sí. I realment és un projecte que tant de bo continuï perquè saben ja a hores d'ara què significa utilitzar l'art com a mitjà d'expressió. Això és molt important, és importantíssim, imagino, això. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies eh, per aquests dos minuts. Merci. Molt bé. Doncs ja està, tenim ja pogut parlar amb ella, que era professora de la Senat de Comunitat. Uh -huh. Són uns quadres que podem veure aquí, que són més això que dèiem, com semblen com abstractes, per exemple, hi ha un que és tot un fons blau-negre amb tot de taques de diferents colors. Són aquest tipus de quadres que han fet, uh ah. -huh. Ah, uh, més abstractes. I ara que estan fent una pausa o... Ara ja està, això ja s'ha llevat, i ara mentre canten això, un piscolari, està menjant una mica, una mica, mentre la gent ja Ja, de fet, ja, ja la meitat de persones ara, ja està marxant la gent, i ara ja és ja està, ja està acabat. El regidor del districte està per aquí? Està per aquí? No, no ha marxat. No, no, no hi és, ha marxat ja. Val. Ah, I el director de la fundació? Aquesta flexió no el veig. Veig a la Lliga, que si ha estat per aquí, uh mhm. -huh. i el director de la Fundació Live. Nosaltres estem a baix, a la sala de baix. Uh -huh. Ah, podria ser que estiguessin a fora, però tal, començar a marcar la gent, estan entrant a diferents sales... Pregunta-li pregunta a la Lisa on està. Ah, sí, pregunta-li a la Lluïsa. A la Lluïsa, perdó. Vale, pregunta a la Lluïsa on està el... el d'això, el d'això, un moment, eh? Sí, el mestre el director, el senyor el director de la Fundació, l'Ignasi Paradi, a veure que... Colles. Jo que no. Vale, doncs pues entrevistem a l'Iñaki. Tampoc hi és. no queda ni Déu. Això. Sí, sí, la Yolanda, la Yolanda. Ah, vale, parlarem amb... Eh. Eh? La Yolanda Borganyó. Sí, la mirarem de parlar amb la Iolanda, intentarem, Molt bé. la directora tècnica de tots els projectes. A veure què li ha semblat la mostra. Exacte, aviam com, quina conclusió fa de tot això. Sí. Vale, doncs, pues, un, un moment, eh? Ara t'ho dic per Bueno, som sota el ruïn d'aquí de la ràdio. Re, un segon. Què t'ha semblat una mica? Bueno, la conclusió final, què en diríem? La conclusió final és que és molt bona, que ha estat una mostra, hem estat a les cinc mostres, i aquesta mostra el que ha donat és molt somnis a la gent. És a dir, somiar, que somiar és gratuït, i la veritat que ho pot fer tothom, no? Llavors han ensenyat molt bé el que són els somnis, no? per cadascú i cadascú ha transmès aquest somni amb les seves mantes, amb les seves pintures, en l'or, amb moltes coses que s'han exposat a votar. De gent, ple de gent estava. Estava molt ple de us gent. Imaginàveu més persones o menys? No, no, ha vingut però... molta gent, hi ha gent que és una mostra que és molt interactiva, és a dir, que hi ha gent que entra, s'ho veu, se'n va, gent que es queda totes les dues hores, és a dir, que és una mostra molt interactiva, han vingut també moltes entitats, moltes també de molt diferents, de, de diferents indrets i la veritat és que està molt maca. Molt bé, doncs. Moltes gràcies. Moltes gràcies, eh? Sí. Sempre parlar amb la Yolanda, que tenia que marxar també ara així... Molt bé. ...més ràpid. Uh -huh. I això, o sigui, una mica la conclusió ha sigut aquesta, vull dir, ple de gent, a més no poder. Uh <laughs> -huh. Molt bé, tothom, tots els participants i tothom s'ho ha passat, bueno, vull dir, mentre s'ha fent tot l'espectacle, creies que s'ho està passant molt bé. <laughs> Uh -huh. Molt. tota la mostra i... Perfecte. D'acord. Si, si us podéssiu gustar, està de veure-ho, eh? encara que s'estic acabant, està de veure-ho. Doncs el que podem fer és tu, tu vens cap aquí i nosaltres ens anem cap allà. Molt bé. <laughs> Perfecte. Vinga. Doncs, si et sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver realitzat aquesta connexió avui en directe amb nosaltres. Bé. I bé, doncs uh, dilluns més, ja ens posarem, les, les, ens posarem les botes. Ens anem a una altra banda dilluns. Ah, això. Vinga, si ens donen d'esmorzar. Ens donen d'esmorzar, ja. <laughs> Perfecte. Vinga, que Vinga. vagi bé. Adéu. Adéu. Molt bé. Doncs, Ivan, també moltes gràcies per haver col·laborat aquí a la retransmissió d'aquesta cinquena mostra. No, tu, com sempre, un plaer. I també donar les gràcies al Guillem Garcia que sense ell, doncs, evidentment, no hauríem pogut fer cap connexió ni haguéssim <laughs> pogut fer res aquí en aquesta emissora. Per tant, doncs el que fem ara mateix, eh, acomiadar el programa, dir-vos que dilluns eh, intentarem realitzar també connexions a, eh, a fora i eh, tindrem una entrevista que en principi s'havia d'haver realitzat avui però que la mostra doncs, ha fet que les coses es moguessin una mica i que fins dilluns doncs, no puguem conèixer què és el que va donar de si ahir el Consell Extraordinari de Barri de, de Naves. Ah, sí. És que cada dia hi ha un barri diferent i ahir va ser Naves, en parlarem dilluns. Ho deixem aquí. Eh, ens trobem, si us sembla, el proper dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda.